Egun honen zure guzieri, ze plazera izan da. Pasaden larun batean, lau urte eta gero, lehen aldikotz gure elkargo ejaldoiaren biltzaga, erritarrei irekia izan da. Tabazen giro, ze plazera gure autetxien itzartzearen askapena hor genuen. Maleruski hortan ere bai, bayonaren zentralismo akigarria badugu. Elkartasuna hitza, alde guzietatik, saltsa guzietan zerbitzatua diru publikoaren banaketa justifikatzeko. Egia bere hogeita bat kompetentziekin, garaian tarrapatzakan hartuak, gaur egun jokatzeko lekua zabala dela, interes komunitarioari eduki eta muga garden bat planteatzeko zaila. Halen aldetik, errealitate gordinaren giroa deskubritzen da. Nioiz ikusitako konjuntura bereziarekin, diru sartzeak galduko dira. Laukakotz bost milioi euro enpresen balio gehituen kotisazuetan, bi milioi euro enpresen lurzergetan, bostion mila euro eremu komertzialetan, beraz bai, errestasun handiarekin, irudirun taugei milioi euroko investizio plano ambiziotsua komunikatzen da, diakinez soilik, berreunt augeita milioi euroko kapasitatea badelarik gibelean. Bai, eun milioi euro eskaz dira. Zein dira gure elkargoaren lehentasunak, kriterioak, bihar asumitu beharko diren autuak egiteko? Atzo goizean, gosoki gure etxegarrai lehendakariak elkargo honen sortzetik bistakoa zena azkenean asumitu du. Bistandena estatuaren gibel egitea aitzakitza hartuz, horre ere tokiko zergak emendatuko zituela errandigu. Alta momentu berean, bere bikazketen joko garestiarekin, aviron baionek bipro enpresa pribatuari, 2 milioi euroko ekipamendu diru laguntza bat eskaintzen du. Barkatu hain zinetik bizotan eta baso jaunari, erritar gisa, zerga ordaintzaile gisa kezkatua egotea. Ikusiz gure diru publikoa ze errestasunarekin banatzen den animaleko ahalak dituzten pertsoneri. Espero nuen, Lazer jauna departamentu lehendakariaren ezetza bezala, elkargoak ez zuela plazera eta txekea nahasiko. Milesker geta zunik eta pasa egunon!